خدا وکراگه غلطو کدوری تخت پکه خدا وکراگه غلطو کدوری تخت پکه میویج تخت خفته بتا او کریمه که در حلقه بومه دور و سینه سینه مرغ دل و مذوق سر شوق بخینه در حلقه بومه دور و سینه سینه مرغ دل و مذوق سر شوق بخینه تا och او verinet att دم är تا Talladveresi او تا verinet دم dem بار sobi. برداشته بکلا قلبت و عشقی منوینه خدا بکلا اگه قلب گذوری تخت پکه مبیج تخت خفته به تا او کریمه که خدا بکلا اگر قلب گذوری تخت پکه مبیج تخت خفته به تا او کریمه که غصه و غم و رنج و تو و دردت می تو جون که بدخواه تا هر کی نشلک لیلش بون غصہ و غم و رنج تو وہ درد میں تو جون کا بات تو ہے تو ہر کی نہ شناک لاش گون کا ہر کی کے شبا میں میں او تو جدی یوم نہ ہر کی کے شبا میں میں او تو جدی یوم نہ شل پتہ کی یا بارا کی پیش تے تو تو نہ ہم کا خدا بہتر اگے غلط کو دور تخت پہ کے میں بھیج تخت خوفتا بتا او کری